Ek wil vir ons vanmôre twee gedeeltes lees. Die een is in Openbaringe, die 3de hoofstuk en die ander gedeelte in Matteus, die 25ste hoofstuk. Jy kan met my saam lees uit Openbaringe, die 3de hoofstuk vanaf die 14de vers. Hy sê en skryf aan die engel van die gemeente van die Laodiasense: Dit sê die Amen, die getroue, die ewigagtige getuie, die begin van die skepping van God. Ek ken jou werke dat jy nie koud is nie en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm? Maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spieg, want jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat dit jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ek raai jou aan om van my te kom koop goud wat deur vuur gelouter is sodat jy kan ryk word en wit klere dat jy dit kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie en salf om jou oë te salf sodat jy kan sien almal wat ek liefhet bestraf en tugtig ek wees dan ywerig en bekeer jou kyk ek staan by die deur en ek klop en as iemand my stem hoor en die deur oopmaak sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Aan hom wat oorwin, sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wie en oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Dan lees ek vir ons in Matteus die 25ste hoofstuk vanaf die eerste vers. Hy sê dan sal die koninkryk van die hemele wees soos 10 maagde wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet. En 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saam geneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kannes saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom talm om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep: Daar kom die bruidegom, gaan uit hom te gemoed. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges: Gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit. Maar die verstandiges antwoord en sê: Miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julleself. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom. En die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê: "Meneer, meneer, maak vir ons oop." Maar hy antwoord en sê: "Voorwaar, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die seun van die mens kom nie. Hierso vir my miskien vra nou, hoe bring ek hierdie twee gedeeltes bymekaar? Dit wat in Openbaringe aan daardie gemeente, daardie lou gemeente gegee is en dit wat die Here Jesus hier aan hulle gebring het toe hy oor sy wederkoms gepraat het, toe hy oor die laaste van die dae gepraat het. Nou u weet dat ons vandag terwyl ons nou in hierdie tyd wat ons lewe luister na mense word ons oorval deur sogenaamde mense wat sê dat hulle eindtyd predikers is. Daar's niks meer verkeerd om oor die eindtyd te praat nie, behalwe dat die mens nie werklik besef wat dit beteken nie. Want hoe dikwels is dit al gepredik van verskeie plekke af dat ons ons gereed moet maak Jesus kom weer. En hoe baie dikwels sien u dat dit aan die mens geen verskil gemaak het nie. Hy gaan maar aan op die pad wat hy gister en eergister geloop het. Dan bring ek hierdie twee gedeeltes bymekaar. Die louheid aan die een kant en hierso wat die Here sê, hulle het almal aan die slaap geraak. Almal, selfs die wyses, het ook aan die slaap geraak. Dan bring dit my by die toestand waarin ons vandag lewe dat daar op die geestelike gebied nie dieselfde vooruitgang was as wat daar byvoorbeeld op al die ander gebiede, die tegnologiese, die sosiale gebied, noem dit wat u wil. Dis asof die innerlike, die wat die mens voordryf, gaan stil staan het, aan die slaap geraak. Dis asof die mens nie meer omdryf deur dit wat in die hart gebeur nie, maar alleenlik dit wat in die verstand plaasvind. Al die tegnologie, al die wetenskap, al die dinge wat ons ontdek het en wat ons voortgebring het om sogenaamd die lewe vir ons gerieflik te maak, het ons geestelike, ek wil dit noem ons geestelike sintuig, daardie sintuig, daardie hart wat sê ek is afhanklik van God. Ek is afhanklik van 'n hoër gesag. Dit het dit stomp gemaak want die mens het vir elke probleem het hy 'n raad en vir elke skeet en elke pyn is daar een of ander oplossing of hoop vir 'n oplossing maar die teruggaan na die Here Jesus toe die afhanklikheid van hom die uitroep na hom toe word amper as belaglik beskou dit is asof die mens sê ja vandag word dit nog gepredik dit word nog genoem maar dit word slegs genoem omdat die sosiale lewe dit verwag. Die wêreld daar buite verwag dat ons in God moet dien. Maakie saak wie die God is nie. En nou het dit al so ver gegaan dat alles is maar goed. Alles is gangbaar. Alles kan gedoen word. Solank ons sosiaal vir mekaar aanvaarbaar is. Die wêreld op geestelike gebied het aan die slaap geraak. Maar ek is nie vanmôre bekommerd oor die wêreld. Die punt waaroor dit gaan is dat hierdie meisies wat hy hiervan praat, hierdie jong dames, het almal aan die slaap geraak terwyl hulle vir die bruidegom gewag het. En dis meer in hierdie woord is wat jy mag dink vanmôre. Terwyl hulle vir die bruidegom wag, het hulle almal aan die slaap geraak omdat hy kalm om te kom. Toe word die tyd van wag te lank, toe word hulle vaak en raak aan die slaap. Die gemeente in Laodiesense het in die uitbouing van hulle mag en die uitbouing van hulle pragt en hulle praal het hulle koud geword geestelik. Hulle het heeltemal vervlou. Daar was nie meer daardie brandende begeerte om die Here se stem te hoor. Daar was nie meer daardie uitkyk, daardie lus om net by die gemeente te kan kom op 'n Sondagmôre, omdat ons weet dat die Here ons gaan aandoen met krag. Dit het 'n pyniging geword. Dit het maar net 'n aanvaarde manier van dinge doen geword. En hulle is lou omdat hulle die gees van God alreeds lankal uit die gemeente gedryf het. Nou kan die Here niks met hulle doen nie. Want hy sê vir hulle as hulle koud was, was daar kans vir redding, was daar kans vir bekering, was daar kans vir 'n omkeer. As hulle warm was, was hulle natuurlik uit die aard van die saak waar hulle behoort te wees. Maar die gevaar is die lou toestand wat ons nou ervaar. Daardie toestand waar mense voel dat hulle is op mos maar reg. Hulle het op mos maar alles wat hulle nodig het. Die vorm is daar, die liturgie is daar, al die dinge is in plek. Die tempel is daar, dis gebou goed toegerus. Niks om oor te kla nie. Maar daar is geen krag meer. Ryk en verryk geword, nie net in die aardse nie, nie net in dit wat jy kan aantas nie, maar ryk en verryk geword in hulle vermetelheid teenoor die Here. Ek hoop jy weet wat ek bedoel daarmee. Die mens wat in homself groter geword het soos hy dink as die meester wat hy moet aanbid. Want as hulle maar in die eenvoudigheid van die koning van Nasaret moes optree, sou hulle twee keer gedink het, weet jy? dat Jesus se optrede op aarde was te eenvoudig vir die mens van vandag. As hy nou vandag hier by ons moes inkom en op die rug van die ou donkietjie moes ry en dit was 'n glorie tog, dan sal ons dadelik sê nee. Ons se koning kan nie so behandel word nie. Hy moet in die voorgestoelde sit, ons moet hom oplig. Jesus sê nee. Hy het gekom om te dien en nou het daardie gemeente lou geword. En die Here sê vir hulle: Ek spuug hulle uit my mond uit. Hy sê: In die middernag, terwyl hulle toe slaap, kom daar 'n wekroep wat hulle almal wakker gemaak het en die wekroep is: Hy kom, die bruidegom is op pad, hy kom, word wakker. En wat vir my tref is dat almal wakker word. Hulle het almal opgestaan. Toe die wekroep kom en sê Jesus van Nasaret is op pad, hy kom. Toe word hulle wakker. Ons praat nie van die wêreld nie, ons praat van hulle wat eens 'n ontmoeting met Jesus van Nasaret gehad het. Ek preek nie vanmôre oor die wêreld wat hom nog nie geken het nie of nog nie ken nie. Ek praat oor mense wat met Jesus 'n ontmoeting gehad het, hoe diep of nie, maak nie saak. Mense wat eenmal sy genade, sy barmhartigheid, sy liefde gesmaak het, dit ondervind het. Mense wat in hulle lewe die krag van die Heilige Gees gesien werk het. Ek praat nie van hoe mense vandag oor die Heilige Gees praat nie. Hulle weet nie waarvan hulle praat nie. Praat van mense wat die kragtige werking van die Heilige Gees ervaar en gesien het. Ons praat vandag met hulle. Toe daardie oproep kom word wakker. Jesus is op pad toe staan almal op. En dit laat my dink dat dit lyk soos 'n herlewing. Is dit nie? Dit laat my dink aan nou, hierdie dag wat ons in lewe vandag. Die oproep het gekom. Daar is manne, daar is vroue wat deur die krag van die Here roep en sê, "Word wakker, Jesus van Nasaret kom." En ek sien dat oralste staan hulle op en hulle word wakker en ek en u is bly in die harte. Ons dink dis 'n herlewing wat plaasvind. Ons dink hier is groot dinge aan die kom. Ons dink dat hier gaan duisende hulle nou bekeer. Ons dink dat daar gaan 'n tyd wees op die geestelike gebied soos wat daar nog nooit was. Die tyd wat ons in lewe is hier die wekroep wat plaasvind. Hulle word wakker. Hulle staan op want hulle hoor dat Jesus kom. Nou hulle soek olie want die tyd waarin hulle opgestaan het was middernag, donker. Jy sal jou pad sonder lig nie vind nie. Dit was nie die dag wat hulle kon loop en aangaan nie. Middernag, donker. En is nie donker net op politieke terrein nie. Hier word gepraat van 'n geestelike donkerheid. 'n toestand waar daar werklik nie meer lewe is nie. Hulle staan op. Nou soek hulle olie en hierdie olie, weet jy mos nou teen die tyd, is die krag van die almagtige God wat gesoek word sodat die lig kan brand en hierdie lig is Christus wat nie net op die platform brand nie, maar wat in die hart moet brand want dit help my niks dat die lig brand op die platform en ek moet in die donker uit om die bruidegom te gaan ontmoet nie. As daardie lig in my nie brand nie, sal ek my weg nie vind nie. Ons lewe in die donkerte in die middernaguur sê die woord. Hy's op pad. Hulle soek olie. Nou sê die woord van die Here vir my op 'n plek dat hulle het 'n gedaante van God se saligheid, maar die krag is verlore. Die uiterlike is daar. Krag van die Heilige Gees in hierdie middernaguur is nodig. Olie wat brand in 'n vlam wat sigbaar is wat vir my die pad kan belig want die bruidegom kom. En nou vind hulle uit. Ek het nie olie. Die skok, die ontsettende skok wat daardie mense teweeg staan as hy uitvind ek het nie genoeg olie nie, nie. my lampie is besig om dood te gaan terwyl die wekroep al harder klink Jesus van Nasaret kom die bruidegom is hier nou vra ons vriend maar jy het olie kyk julle het genoeg julle het nog 'n kan vol gee vir ons ook laat ons lampies ook kan brand En die ergste van alles is dat die tweede skok kom. Hulle sê vir jou nie, daar is nie surplus nie. As ons vermoere kan besef wat dit beteken dat daar nie surplus olie is nie. Jy kan maar gaan soek. Jy kan maar gaan kyk in al die tempels oor die land vandag waar die mense opstaan omdat hulle die wekroep gehoor het. Gaan vra maar vir olie gaan soek of jy sal vind by 'n ander mens. Daar's nie surplus olie nie. Dit is die skok van die tyd. Hou sê hulle vir jou, maar ons moet mos met dit deelsaam wees. Dit sê die woord. Ons moet mos mekaar se laste dra. Ons moet mekaar ondersteun. Ons moet mekaar vat en oplig. Maar in my hart, in my binneste, in my wese, in my verstand is dit asof dit telke male vir my gesê word die tyd vir daardie ondersteuning is verby. Ons moet ons eie olie nou drasties bymekaar maak. Hulle sê vir hulle daar is nog olie, maar julle moet hulle by die handelaars gaan, nie by ons nie. Ons het net genoeg. Julle is vry vriende, gaan net gou-gou hardloop na die handelaars toe. Gaan koop olie daar. Die olie wat jy by die handelaars gaan soek, en wie's die handelaars? Hulle wat met die woord van God handel drywe vandag. Hulle wat die woord van God uitdra omdat hulle daardeur in hulle eer gestreel word. Hulle wat dit uitdra vir die wins daarvan. Sê hulle vir my nee, die manne werk nie vir groot salarisse nie. Gaan mos nie oor salarisse nie. Dit gaan nie oor geld nie, dit gaan nie oor die tiende en daai tipe dinge nie. Dit gaan oor die wins wat hulle maak uit die eer wat hulle van die mense ontvang, van die posisie wat hulle kry. Want mens is mos geneig. Hy moet mos 'n platform behoor as sy medemens staan. Gaan koop olie by hulle. Daar is nog te vinde. Maar my vriende, Dis nie die olie wat jy nodig het vandag nie. Die olie wat jy nodig het is dit wat jy by Jesus van Nasaret nog kan kry. Hy sê terwyl hulle weg is, toe hulle hierdie raad aanvaar, toe hulle gesien het dat hierdie ander 5 wat alreeds vir hulle hulle olietjies in hulle kanne bymekaar gemaak het, wil nie vir hulle gee nie of kan nie vir hulle gee nie, want hulle het net genoeg. Toe hardloop hulle ons weg en hulle het handelaars toe gegaan En ek lees dat hulle het olie by die handelaars gekry. Maar terwyl hulle weg was, terwyl hulle gaan soek het by hierdie plekke waar hulle dink dit is wonderlik, waar dit goed gaan, waar dit lyk asof dinge lewe, waar dit werklik vir jou kan sê man daar is 'n herlewing aan die gang. Sy toe kom die bruidegom. En daardie vyf wyses wat olie gehad het, is ingelaat by die deur. Die ergste van alles is dat daai deur is toegemaak en gesluit. Finaal. Heeltemal finaal. Wat ek op ons harte wil afdruk vandag is dat ons die finaliteit van die saak moet besef. Want mense wil nie of kan nie, maar ek dink dit is 'n kwessie van wil. Wil nie besef dat daar is 'n afsnypunt en hy kan enige dag wees nie. Laat my dink Toe hierdie mense uitdrawe na die handelaars toe aan dit wat die Here Jesus ook hier vir hulle gesê het. Hy sê en as daardie dae nie verkort word nie sou geen vlees gered word nie. Maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. En as iemand dan vir julle sê kyk, hier is die Christus of daar, moet dit nie glo nie. Want dit is die oproep wat uitgaan. Broers, susters, hier by ons. Dit gaan nie meer oor werklik om met Jesus van Nasaret kennis te maak. Dit gaan maar net oor die feit dat by my, by my groep, by my kerk, by my gemeente, daar is die dinge wat jou hart begeer. Daar's die sosiale byeenkomste. Ons maak voorsiening vir al die behoeftes, oud en jonk. Ons neem hulle op die kampe naweke sodat hulle hulle kan verlustig in alles wat hulle wil. Nou kan ek maar sondig en te kere gaan daar soos ek wil, want ons is kinders van die Here bymekaar. Ons maak voorsiening vir alles. Kom maar net. En het jy gesien die wetywering tussen die verskillende kerke vandag? Hulle kan nie voorbly om die programme aan te bied wat mense was hy nodig het. Nie mag met my verskil vanmôre nie dit is jou goeie reg om met my te verskil. Maar ek wil vir u sê dit is die middernag in die diens van God. En dis die middernag waar ek in julle moet beweeg. Tussen hierdie menigte wat opstaan wat die wekroep gehoor het, wat nou juig en jubel en sê hy kom. En as ek en jy die erns kan besef en weet dat dit gaan nie nou oor die gejubel nie. Dit gaan nie nou oor die gejuig nie omdat ons die wekroep hoor nie. Maar dit gaan nou oor van vandag af is daar nog 'n stukkie pad wat geloop moet word wat in donkerte geloop moet word die bruidegom te gemoed. As ons dit besef en ons nie blind staar teen die herlewings nie en ons nie blind staar teen die juig en die gejubel wat plaasvind nie maar eerder sal besef nou is die tyd dat ek kwaliteit moet ontvang kwaliteit kind van die Here moet word want daar's 'n stukkie pad wat ons moet loop onthou toe die wekroep kom en hulle staan op in die middernag toe moes hulle die lampies aansteek en uitgaan om die bruidegom te gaan ontmoet hulle kon nie daar bly in die kamer nie hulle moes uitgaan om die bruidegom te gaan ontmoet dit was 'n donker, dik, duistere nag waarin hulle hulle begewe het. Wat is dan die raad wat die Here aan u en my gee? En dit is waar hy vir hulle sê en aan hierdie gemeente. Hy sê vir hulle: Ek raai jou aan, kom en kom koop goud wat deur die vuur gelouter is. Wat is hierdie goud wat deur die vuur gelouter is? Niks anderste nie as die suiwere evangelie wat God vir ons gegee het. 'n Suiwere evangelie wat gelouter is deur die tyd. Jesus sê vir hulle: "Glo in God, glo in my." Dis die eerste dat ons daardie geloof die almagtige onsigbare God wat ons nie kan beskryf nie sal hê maar dat ons sal glo dat my toeganklikheid tot hom is deur Jesus die Christus sy geliefde seun. En as ek nie deur Christus in hierdie skaapstal ingaan nie, is ek volgens die woord 'n dief en 'n rower en sal ek nie die ewige lewe beerwe nie. Jesus sê op 'n plek vir hulle hierso, baie praat oor die genooide gaste die almal wat allerlei verskonings gehad het en toe nooi hulle van die strate af, né? Nee, toe bring hulle in en hulle kom in. Almal. Maar van hierdie wat ingekom het, was daar een wat gesit het en toe het hy nie 'n bruilofskleed aan nie. Want hy het gemeen dat ek kan maar van die straat af inkom soos wat ek is. En ek kan soos wat ek is, kan ek maar aangaan. Hy het my dan genooi saam met daardie nooi dat die Here Jesus hulle innooi of dat hierdie bruidegom hulle ingenooi het, het hy vir hulle gesê dit noodsaaklik dat jy 'n nuwe kleed, 'n skoon en 'n rein kleed moet aantrek. En as jy dit nie aan het nie, al is jy genooi. Vele is geroep want die Here het die hele wêreld geroep en gesê julle almal kan na my toe kom. Kom koop dit sê hy dat ons sal glo dat die verlossing deur die bloed van Jesus van Nasaret is dat die verlossing deur sy bloed is dat die opstanding van Jesus van Nasaret deur die krag van die allerhoogste God plaasgevind het dat hy weer sal kom op die wolke van die hemele dat sy koms naby is dat ons sal weet dat dit gaan gepaard om die ewige lewe te beerwe gaan gepaard met 'n ware bekering met 'n ware wedergeboorte, met 'n verandering dat die ou mens van sonde moet sterwe en dat 'n nuwe kind in Christus Jesus moet opstaan. Dat dit nie gaan om die doktrines van slim geleerdes nie, maar dat dit gaan vir die inwerkende krag van die Heilige Gees wat mense lei en leer en terugbring na die woord toe. Want as jy vir iemand vandag die deur aanwys, sê my vriend hierdie deur gaan deur Jesus van Nasaret soos Petrus dit uitgespel het by die oppersaal. Sê hulle vir jou nee. Dinge het verander. Dinge is nie meer dieselfde nie man. Jy moet aanpas. Jy sien die Here se woord moet mos by my vitriasies aanpas. That's why As jy die kleed nie aan het nie, is dit uit. Kom, sê die Here, kom koop hierdie goud. Hierdie goud is gelouter. Hierdie goud het op die heuwel van Kalvaria 'n vuurdoop ondergaan. Daar is dit gelouter en gesuiwer. Kom koop dit en laat dit jou deel word, dan is jy ryk. Tweedens sê die Here vir hulle. Hy sê kom, koop wit klere sodat jy dit kan aantrek en jou skande van jou naaktheid nie meer openbaar sal wees nie sonder hierdie wit klere hierdie nuwe kleed wat ek in u moet ontvang is ons naak en is ons skande openbaar in hierdie wit klere is dat ek die evangelie van Jesus van Nasaret toepas in my lewe die heiligmaking wat ons baie dikwels van praat die suiwerheid die skoonmaakproses. Hierby kom in daardie broederliefde, daardie naaste liefde, daardie lankmoedigheid, daardie verdraagsaamheid, die goedheid, die getrouheid ensovoorts. Daardie uitlewe van die beginsels wat Christus Jesus gebring het. Want toe hy kom, het hy die lewe van die mense verander deur vir hulle 'n nuwe pad te wys. Die uitlewe van die evangelie van Jesus van Nasaret. Ek kan dit nie vanmôre vir u als uitspel nie, maar u kan dit lees in die sentbriewe van Paulus wat dit vir ons duidelik uitspel dat ons die kleed sal aantrek. Want is dit nie so dat as ons daardie wonderbaarlike bevel wat Petrus gegee het deur die krag van die Heilige Gees by die oppersaal toe hulle sê wat moet ons doen ons is verlore en hy die raad gee deur dat die Here hom daar sal met die Heilige Gees en vir hom sê sê dit bekeer julle laat julle doop elkeen in die naam van ons Here Jesus Christus sodat julle sondes afgewas kan word ontvang jy nie dan 'n wit kleed nie hou dit wit Hou dit rein, hou dit skoon. Salf sê die Here, kom koop ook salf sodat jy nou jou oë kan salf, dat jy kan sien, dat jy kan verstaan, dat jy sal kan begryp eerstens wat is sonde? Wat is die verkeerde dinge? Wat is die kwaad? Wat's die dinge wat my van die Here af wegneem? Wanneer is dit dat Satan my aanval en my konfronteer? Dat ek kan onderskei, dat ek kan sien self om my oë te salf, self om kan sien soos wat Christus sien, dat ek sal kan agterkom, sal kan sien wanneer is ek besig om verkeerd te doen. Jesus sê vir hulle ek staan by die deur en ek klop en as iemand my stem hoor, en die deur oopmaak, sal ek ingaan en na hom toe saamgaan en met hom maaltyd hou, hy met my. Nou is dan die tyd vir u en vir my om salf, goud en wit klere te koop en om die Here Jesus wat by jou deur klop op verskeie maniere klop hy die deur vir hom oop te maak laat hy kan inkom want die tyd is verby Aan hom wat oorwin sê die Here sal ek gee om saam met my te sit op my troon. Maar jy moet eers oorwin. Dis wonderbaarlik en hiermee sluit ek af dat mense vandag nooit dit so lees nie, maar net soort van as hulle die Here aangeneem het, gaan hulle sommer outomaties op die troon sit aan ah, aan. Ah. Aan hom wat oorwin, aan hulle wat soos die vyf wyses is olie in die kannetjies gehad het dat hulle die donker nag aander lig genoeg gehad het om te kom tot by die punt waar die bruidegom vir u en vir my wag. En dat hy kom is seker en dat die wekroep nou geroep word is seker. Ons hoor dit elke dag, ons hoor dit uit verskeie oorde. Ons sien dit in die oordeele van God wat hy uitgiet op hierdie aarde. sien ons dat daar 'n noodkreet word wakker, die bruidegom kom. Word nou wakker. Soek dat jou kan vol olie sal wees. Ons gaan 'n tyd te gemoed. Ons gaan 'n tyd te gemoed en neem my ernstig op vandag, broeders. Ek sê dit nie net susters net omdat ek dit wil sê of omdat ek tyd vir opkry. Neem dit ernstig op. Ek en u soos ons hier sit en ander ook wat die Here waarlik soek. Ons gaan 'n donkerre donkerre, donkerre geestelike tyd te gemoed. Erger as wat jy ooit voorheen gehad het. Want jy gaan lewe tussen mense wat 'n gedaante van God se saligheid het. Geen krag. Dat ons die Here vra, help U ons, Here. Dat ons vandag sorg dat ons ons kanne volmaak. Want ons gaan dit nodig kry. Amen.